U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. Fight. I bit ono što Allah hoće. وسوع مستكين فاتحا القلب وفكري سائلا ربي اليقين بكتاب الله أتلو هو نفس المنهج يميتوا منهج على الإمام اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فاتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه فتير.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 Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. www.pautalk.com Soba put vjernika سارت بالعزم فتية سارت بالعزم فتية سيتي بوتو بيتي زاتفان Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Abo. أو ما تبصر في الشيشان ظلما أو ما تبصر أطفالا تموت أو ما كنت بيدك صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان Ovdje kod nas, na našim prostorima, ovo je maltene moda, je li tako? Ponos ljudima je ponos i nikada su oni znači uključeni u neke organizacije, jel tako, u neke projekte tih organizacija strani, jel tako, kršćanski, evropski, jel tako, da, su uključeni u to i oni su u trendu u toku i još se to sve dobro pla plaća i tu je, znači, sastalo se sav hajer do njav. A međutim, ljudi nisu svjesni da su se, znači, na sebe na to da sam teret ahirata i da čeka ono što ih čeka. الإحسان تعلمنا دروس الخير يوندا ne kaže nemoj se time baviti to ovaj unosi smutnju i nered i dovodi do razdora. A, niko se ne želi zbog toga. Ali nemojte se držati vjere, jer to će dovesti do fitne i ovaj svađe i do razdora u porodicama i u društvu. ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواشي كلام jer kad su obnavljali Kabu nisu htjeli da ulažu od kamata, samo od čistog imetka. A bili mušnici. a danas muslimani i vođe muslimana uzimaju kredit i prave, prave džami. Ovo pričam istinu, nemojte misliti, vi sve mislite, ja vice ovdje. Ovo što vam pričam, vallaj, kunem se, sve istinu. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera.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 sallallahu alaihi wa sallam. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujem na svim njegovim blagodatima, na blagodati dini, dina, islama, na blagodati što nas je Allah subhanahu wa ta'ala učinio pripadnicima umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam sljedbenicima Kur'ana i sljedbenicima sunneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam na blagodati što nas je Allah subhanahu wa ta'ala izbavio i sačuvao puta novotara novotarija molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svaki zavlude, da nas sačuva od širka i kufra da nas sačuva od svih novotarija da nas sačuva od fiska i grijeha nakon toga zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala posebno na blagodati ovog mesečida na blagodati ove džavije ovdje u Sarajevu sad imamo džaviju u Sarajevu alhamdulillahi rabbil alemi a nakon toga ja nisam siguran znači prošli put kad smo govorili o oblicima prijateljovanja i nedozvoljene, da tako kažemo, saradnje i zbližavanja sa nevjernicima. Da smo završili svih 20 tačaka? se Ha? O, zadnju, ha? Ostavit ćemo zadnju na kraju. Pa zadnja mora doći na kraju, ne, ne može doći na početku. Posebno, posebno. Posebno, dobro. Uglavnom, go, e, ponovit ću nekoliko zadnjih, barem ukratko pa smo govorili znači da je od oblika prijateljevanja sa nevjernicima da insan bude zadovoljan sa onim što oni radi znači sa načinom njihovog života i da ih oponaša zatim da bude sa njima znači vedar i otvoren jel tako da ih znači pokazuje im e, i ispoljava počasti jel tako i, poštenje, i poštivanje jel tako zatim da ih pomaže u njihovom zolomu i na njihovom, znači u njihovim zavludama. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala naveo primjer, znači da kako neko može da, da pomogne nekoga dok čini određene grije, da ga pomogne u tom grijehu iako sam ne čini taj grije. Kao što je žena Luta alaihi salam, znači nije osuđivala, čak je pomagala svom narodu tako što je, je obavještavala o lutovim a.s. gostima. Jel tako? Ili žena Nuh a.s. znači da ih pomaže u onome u čemu su oni na zavodu. Makar sam u tome ne učestvo radi ovog ili onog razloga. Zatim, traženje, davanje njima savjeta, savjetovanje, znači traženje od njih savjeta i isticanje njihovih pozitivnih strana, je tako njihovih kvaliteta, pohvala, pohvala u odnosu na sprem njih i tako dalje. To smo prošli put, čini se, opširno sve onaj izdetaljisali. Zatim izražavanje poštovanja prema njima i podizanje njihovog ugleda među muslimanima u određenim izrazima kroz koje se ogleda poštovanje i učitivost, je tako? Isticanje toga da su oni je tako, e, uredni ljudi, gospoda, je tako, tako dalje, znači, na takav način se pomažu, je tako, nevjernici, i to je jedan od zabranjenih oblika, oblika, znači, pomaganja i prijateljanja sa nevjernicima. Zatim, sedamnaest ustanovanje sa njima, stanovanje sa njima i život u mjestima gdje su oni Alikum senarom. Što će naravno dovesti čovjeka, jel tako, da sa njima učestvuje njihovom e, javnom životu na kraju i borbi protiv vjernika. Kad oni krenu u borbu protiv muslimana, šta će on? Mora sa njima, jel tako? Zatim, e, stupanje u određene saveze sa njima ili sprovođenje njihovih planova i projekata sklapanje znači određenih saveza sa njima i sprovođenje njihovih planova i proje i projekata, je tako? Ulaženje u njihove znači organizacije u njihove organizacije, njihove, njihova udruženja i uhođenje za njihovu korist. A. Prenošenje tajni, jel tako, muslimana i prenošenje informacija o muslimanima njima. I vrhunac toga je šta borba u njihovim redu, redovima. Borba u njihovim redovima. Ovo je, znači, nešto što je zaista raširano i autor je u ovoj tašci malo šire govorio govoreći da je to, znači, kako kažu Arapi, Etaburu Hamis, peta kolona, je li tako? Peta kolona, kolonaši, u stvari, danas to znači više i ne zvuči kao peta kolona, jer danas ove stvari dolaze sa zvaničnih mjesta, je li tako? Dolaze preko uh, ljudi na položaj, rukovodećih ljudi, je li tako? Da su oni u stvari ti ljudi preko koji se ostvaruju određeni projekti i planovi, je tako? neprijatelja islama. Pod plaštom ovoga ili onoga, je li tako? E, tako kaže ovdje da je, spominje Sejid Kutub, da je, rahimahullahu ta'ala, jedan od pjesnika u Egiptu, a, odnosno Mohamed Kutub, njegov vrat, je li tako, da je rekao kad su Inglezi napustili Egipat poslije o, ovaj, rata i o, sticanja nezavisnosti, kad je Egipat stekao nezavisnost, kolonizatori su se povukli, je tako? Pa je taj pjesnik rekao, odoše bijeli englezi, ostadoše nam ovi smeđi. Znači, odoše bijeli englezi, ali ostadoše nam smeđi. Šta hoće da kaže ovi, je tako? Ovi preplanovi ostadoše. Ha, <laughs> da tako kažem. Mi za njih kažemo da su oni crni, tako? Za nas su Arapi crni, isto, tako? Pa mi možda preveli A, odaše bijeli Englezi, ostadaše nam crni. Jel tako? Šta hoće da kaže? Ostadoše ljudi koji su, znači, engleskog vjerovanja, života, razmišljanja, ciljeva, jel tako? Ambicija, želja, ostadoše da sa nama žive. Sad ovi mogu slobodno ići. Jel tako? Ali ovi će ostati da njihove planove ovdje spro, sprovode. I na planu obrazovanja, i na političkom planu, i na svakom drugom planu, je tako? I tako i jest. I tako i bilo. Otišli su Englezi, ali je došao šarijat onda u Egipat? Nije. Tako? Nije, ništa se promijenilo, nije. I dalje je sve ostalo ko što je i bilo, kako su Englezi uspostavili, tako traje. Naprotiv, čak su ostavili, znači, ljude koji su planski, sprovode određene njihove e, zamisli. I to su oni, znači, koji ovdje kod nas, na našim prostorima, ovo je maltene moda, je tako? Ponos. Ljudima je ponos i nikada su oni, znači, uključeni u neke organizacije, je tako? U neke projekte tih organizacija strani, je tako? Kršćanski, evropski, je tako? Da, su uključeni u to i oni su u trendu, u toku i još se to sve dobro plana plaća i tu je znači sastalo se sav hajer dunjalka. Pa međutim, ljudi nisu svjesni da su se znači na sebe natovarili sav teret ahireta i da ih čeka ono što ih čeka. Međutim, u svakom slučaju sve su to znači plitke šeitanske je tako, zamke I inače spletka šeitanova je slaba, je tako? Kao kula od kara. Sve to kratko traje i brzo propada. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će uspjeti njegova vojska. Je tako? I da će njegovi poslanici i njegova vojska biti potpomognuta i pobjediti. Vo inne džundena lahumul zaista će naša vojska pobjediti. Je tako? Pa onaj ko hoće da bude pobjednik treba da bude u toj vojsci tako, koju je zagarantovana pobjeda ako već hoće da se angažuje ili tako onda neki zabere pobjedničku da ne luta lijevo i desno <clears throat> neki zabere pobjednik i to će uraditi svako ko je imalo razbor <clears throat> zatim kaže 19. tačka ko pobjegne iz islamske države u nevjerničku zaraćenu državu, državu koja je u ratu sa muslimanima, jel tako? Iz ljubavi prema nevjernicima, jel tako? To je svakako jedan od najočitijih videova i očiti ride i otpadništvo, jel tako? Teško mu da živi sa muslimanima koji god kod nevjernika, a ovi su u ratu sa muslimanima. Znači, nema nikakve sumnje da je ovo velike musive. I na kraju 20. tačka kaže onaj ko se učlani u sekularističke i nevjerničke partije političke mislim sekularističke nevjerničke partije kao što su znači komunisti kao što su socijalisti nacionalisti masoni, demokrati i bilo ko koji je drugi, jel tako? I onda kad se učlani on znači E, izražava, odnosno njegovo prijateljstvo i neprijateljstvo izražava se kroz to. Kroz pripadnost toj partiji ili ili nepripadnost. Znači članstvo u toj partiji ili nije član. Glasa za tu partiju ili ne glasa. To je mjerovo. Je li tako? Poslije pa onda dva vrata posveće. Je li tako? Jedan je onaj u SDA, a drugi u ASDA. I onda se posveđaju. Ali tako? u stvari sve to isto. Nije zato što ovo, ove dvije su iste, nego su sve iste, jel tako? U kojoj god bili. I onda niko ne kaže, ne može se time baviti, to ovaj, unosi smutnju i nered i dovodi do razdora. A, niko se ne želi zbog toga. Da se ljudi zbog toga svađaju. Ali nemojte se držati vjere, jer to će dovesti do fitne i ovaj, svađe i do razdora u porodicama i u društvu čitavno, tako? Znači, članstvo u tim partijama, ovdje kaže samo članstvo učestvovali u njima i znači privrženost tim partijama na taj način. Na taj način kako, kako ovdje ovaj, prikazuje. Ja sam prošli put onaj rekao da ćemo o tome malo e, opširnije progovoriti. Ja sam već jednom prilikom možda onako ne ovako kroz ders, nego kroz razgovor prije dersa to spominjao. Imamo, znači, e, na neki način snažan pokušaj snažan pokušaj sve snažniji u zadnje vrijeme kod određenih ljudi koji se smatraju dajama, jel tako, i koji nose određeno šarijatsko znanje sa sobom, da sve češće govore o osnivanju političkih partija i na taj način učestvovanju u na izborima i tako dalje da bi se uključili kako oni kažu u politički život i da je neprihvatljivo da mi u našoj dali budemo apolitični je tako i neprihvatljivo da politiku prepustimo drugima da nas vode je tako da to nema nikakvog smisla i tako dalje pod plaštom tih znači a, nekoliko parola, možda još mi onaj na taj način se borimo za vjeru, mora biti neko da zaštiti muslimane i još ne može sad da mi nam um padne još neki, nekoliko tih otrcanih fraza, znači pod plaštom, pod tim plaštom znači žele sebi da da jednostavno pripreme teren i da se raskomote da osnovi političku partiju i da tako i oni učestvuju u tom političkom kolaču, je tako, koji se tako, a onaj, kako se kaže, dijeli nevilice, je tako, šakom i kapom. Pa sam se obavezao na neki način da to malo prokomentarišem i da pokušam uz Allahu pomoć večeras skrenuti pažnju ne samo na pogubnost tog puta, znači ne samo vama je jasno da Resul sallallahu alaihi ve sellem nije tražio nikakvog suvlasništva, jel tako, sa nevjernicima. Nije htio sa njima onda učestvuje ni u kakvoj zajedničkoj vlasti, jel tako? Što je sa aspekta šarija, znači neprihvatljivo, nemoguće, jel tako? Kako musliman zajedno sa nevjernicima da, da učestvuju u vlast ili da dijele nekako vlast? Kako? Kako kad je sva vlast Allahu subhanahu wa ta'ala? kad je Allah zakonodavac o tako otkud, kako sad to znači nezamislivo međutim ljudi to opet nekako zamislili ja sad pravo da vam kažem ne mogu onaj odgonetnut je tako, ali pokušat ćemo znači da vidimo pod plaštom ovih parola pokušava se znači a, pokušavaju se znači braća koja se okrenula vjeri i sunnet vjeri i sunnet braća i ljudi koji su osjetili znači u svojim srcima je tako nešto da treba da bude musliman je tako da se okrene Allahu subhanahu wa ta'ala da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala da pušti Allahu zakon i šerijat sad se upravo ti ljudi na meti ovi na njihovoj meti ili oni neće naškoditi takvim takvom davom političarima neće naškoditi takvom davom je jel tako u poslanicima koji onaj su na teretu budžeta Ha. Neće njima tako, Nego upravo ovim miskinima, da je tako kažemo, ljudima koji su svojom glavom razmišljali i okrenuli se ovoj vjeri. Je tako? Međutim, kad su se okrenuli u ovoj vjeri, dolazi Allah subhanahu wa ta'ala iskušava ovom, ovim načinom razmišljanja i ovom davu, koja će ih šta? Opet vratiti na isto. Je tako? Opet vratiti na isto, samo što će sad biti još u gorem stanju smatraće se da, da su da, smatraće sebe da su na dobrom putu i da svoj život troše za vjeru a u stvari oni su u službi čega onoga što ovaj din ruši i osporava i zaustavlja i zato je potrebno znači i ova riječ je usmjerena upravo našoj braći da ne dozvole sebi da budu izmanipulisani ne nemojte dopustiti da budete izmanipulisani. Da, znači, baš, va, da budete toliko glupi da vas neko tako sa vama manipuliše i da onda on uživa, jel tako, prije svega dunjalučke koristi od te vaše gluposti. Jel tako? Da vi za nekoga glasate, pa ono da se raskomoti, jel tako, pa uživa sve one, jel tako, beneficije plate, a šta je sa vašim sa vašim dinom i vašom vjerom i šta je sa vašim mjestom kod Allaha subhanahu wa ta'ala to onda više neće nikome biti važno. Šta je sa vašim tevhidom i šta je sa vašim odricanjem od širka, to posle toga neće biti nikome važno. Prvo pitanje koje postavljam ovim ljudima, znači postavljam vama, gdje je onda kufr u taguta? Tako, što je jedan od ruknova šehadeta. Fa men yu'min billahi فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فكو učini kufru taguta i povjeri u Allaha znači Allah subhanahu wa ta'ala šta vjeru u Allaha uslovljava u, taguta odnosno nema vjeru u Allaha dok se ne zanavjeruje u sve ostalo je tako nema vjeru u Allaha dok se ne, ne vjeruje u sve ostalo a po definisanju znači šta je to tagut je tako mi ćemo vidjeti da je tagut, znači ne može ništa drugo biti. I najprije, šta? Kako kaže uh, eh, Žeji Mohamed Ibn Abdullahar, onaj ko propisuje zakon mimo Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona, o tako, ili zakonodavac, znači, propisuje te zakone, ili onaj ko sprovodi te zakon. Pa se spomenuli u definiciji, znači, jedno i drugo, ko ne sudi, Onaj ko propisuje zakone mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili onaj ko ne sudi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Pa obuhvata jedne i druge. Za, ovo napominjemo zato što znači vidite govor u Lemi. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala dao na njihovom jeziku da razjasne je tako? Nisu oni znali da će se pojaviti nego i u njihovo vrijeme bilo šubuhatora. Ali u naše vrijeme pojavljaju se šubuhatori pa onda kažu znači nije onaj ko izmisli zakon Jel tako? To je jedna. A ovaj ko sprovodi, ne sprovodi, znači, ili ta isti zakon poslije, koji nije Allahov, jel tako, sprovodi, nije to sad on nešto drugo. Jel tako? Nije tagut. I tako dalje. Znači, da ova stvar bude jasna, ili po općenitijoj definiciji a, Ibn Qajma, rahmanullahu ta'ala, gdje on kaže sve ono što ljudi, znači, slijede. Jel tako? sve čemu ibadet čine i sve čemu se pokoravaju. <coughs> Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je ove tri stvari. Slijede. Je tako? Čemu ibadet čine, znači upućuju dove, seždu, namaz, zekat, je tako? Čemu se zavjetuju, čemu prinose žrtve, je tako? I treće, čemu se pokoravaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad kažemo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je li vam jasno šta to znači? Znači, nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Što se slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. <coughs> A? Mi slijedimo uh, ashabe, tabiine, tabi tabiine, je li tako? Slijedimo u lemu imame umeta. Jesu li oni tagut? Jesu Nisu, zato što je slijedjenje njih u stvari slijedjenje Allah subhanahu wa ta'ala. O tako, pokoravamo se onome ko naređuje ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i zabranio ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Je li on sad tako? Nije, jer ovo je sad pokornost u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali kad kažemo mimo znači nasuprot, sad nešto drugo on propisi ili nešto drugo naređi. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala naredio da slijedi jedno, on traži drugo. Pa ti njega slijedi, Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, jel tako? E to je to. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se samo njemu i badat čini, a ovi kažu pa može još i šehovima, može i evlijasima se dova uputiti, Jel tako? Može i od poslanika sallaha ne i sene se traži šefat. Šta je ovo? Znači, ovi su skrenuli, jel tako? E to je ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili pokornost mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pokornost, poslušnost, odnosno odanost nečemu drugom ili nekom drugom zakonu, jer je pokornost kroz to. I lojalnost kroz to. Kroz zakon. A tako. Pa i ova definicija Ibn Qajma, rahimahullahu ta'ala, upućuje na ovo o čemu govorim. Da se znači šta vladari i vlasti koje ne vladaju po onome što Allah subhanahu ta'ala objavio ta goci. Pa tako. I ovo je prejasno. Oni ovo... glasaju. Ovo je prejasno. Znači, sad, onaj ko samo za njih glasa, je tako? Ako nije izašao izveri u najmanju ruku, podržao je i dao podršku ta gucim, je tako? Jeste mi razumeli? Znači, najmanju ruku. Zato ne, je neprihvatljivo i nezamislivo da musliman dadne tu podršku, je tako? Ali, ovi imaju, idu stepen dalje. Oni sami osnivaju partije, je tako? i hoće da tako da učestvuju u vlasti da tako hoće da učestvuju u vlasti sve to pod plaštom da smo mi šta prisiljeni da tako prisiljeni da je ovde nama teško da tako zbog teške situacije i tako da ovo ova priča o prisilu braće to je ja ne znam da li ima normalan nisam da može to onaj povjerovati u to. Znači ja smatram da za, zaista to samo stvarno malo umni ljudi mogu prihvatiti. U kakvoj se ovdje prisili radi? U kakvoj se prisili radi? Ovdje je otimačina za vlast. Hej! Ovdje se gine za vlast, za fotelje. I ti hoćeš isto da gineš i kažeš moraš prisiljen. Stariva, kako prisla? Znate šta je prisla? Znate li šta je prisila? Ko je te natjerao da se slikaš, našminkaš, začešljaš i objesiš sam da na bandjere? <laughs> Kakva je to prisila? Ko je te natjerao da lažeš ljudima da će im biti bolje kad glasaju za tebe? Prisila. La haura wa rakuva sa ila bilo. Šta je ovo? Znači, šetan je primoren. Braćo, znači, toliko se laži bezobrazno i otvoreno da je to više nepodnošljivo. Toliko bezobrazno i otvoreno da to više maloj djeci jasno. Morao mi, eto. Eto, ako mi to, poješ se neko drugi. Ako ne pojde, mi ovaj neđaset, ne će drugi. Pa ne jede ko hoće neđaset. Ali ostavite nas. Mi jedemo samo čisto. I što je halal. Razumijete li? Znači tu priča o prisilu. Pa tako? To su glupost neprihvatljive stvari. Zatim, da će to biti onaj neka dava. To tako? Ili da će se pod tim plaštom onaj uh, e, uspostavi šerijat. Da će se na taj tim putem, eto, oni se bore za šerijat. To je još veća laž. I još veća glupost. I još veća glupost. Kako mo... Kako ljudi nemaju obraza? Kako može reći? ja uspostavljam šerijat a on ode tamo i zakune se na usta je tako i onda se bori za tu partiju i brani te institucije i on je sam član tu učestvuje u, i pospješuje funkcionisanje svega toga i radi za to i onda kaže ja se borim za uspostavljanje šarijeta Sveta. Kao kad bi ja došao ovdje sa bagrom da vam rušim ovaj mesvid i kažem ne, vi ne vidite dobro. Ja vam pravim ovdje mesvid. Vola <laughs> je tako. Znači i onda vi povjerite stvarno ovaj pravi, vidiš da pravi. A ja samo glupa. Obar. Sveta. Direktno znači učestvuju sa tagutom i postaju dio tog tagutskog sistema, a tvrdi da uspostavljaju šarija. La haula wa la La haula wa la Znači, ne, ovo je, ja ne znam, znači, od, ja, možete mi se prikazati to, ono, kako to izgleda. Ja hoću sve nekako da nađem neki primjer da vam to slikovito prikažem ljudi kažu uspostavljamo šarijat i so dok to govore gaze po naj po temelju ove vjeri po šehadetu la ilaha ilaha kako uspostavlja šarijata gazi šehadet, ruši šehadet la ilaha ilaha je tako? gdje je kufru ta guta? Pa to sam nam objasnite evo mi hoćemo da vam povjerimo da ste vi učinili kufru u taguta, kako ste to uradili? Pa kako ste to uradili? Znači, to, o tome se radi. Onda, da ne govorimo o glupostima koje dolaze poslije. Znači, ti da bi onaj, prije svega vlast se ne daje onome koji traži. To je pragom. Pa kad je Musa Rašar i došao sa dvojicom bratića kod Resula sallallahu alaihi sallam, jel tako? Pa su oni rekli, ja Resulallah, da učini i nas da radimo za sebe, dad nam neke ovaj, poslove, te državne, jel tako, funkcije neke. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam, vallahi, mi ne dajemo naše poslove onima koji ih traže. A ovo partije, osnivanje partije, šta je to? Ha. A, to je očito traženje. Očito traženje i pogibija za ta mjesta tamo, je tako? Pogibija za položaj. Znači, to je prvo. Znači, automatski kod posegne za tim putem njemu, njemu ne pripada vlast. Je tako? I ne možemo se dati. Šerijatska vlast, je tako? Druga stvar, evo, da osnovio partiju, šta će ljudima govoriti? Šta će nuditi ta partija? Hoće li reći narodom mi hoćemo da uspostavimo šarijet? Ha? Mogu to reći u uopšte. Znači, ne mogu to reći. Dobro. A osnivaju partiju pod tim plaštom, da hoće da uspostavljaju šarijet, je tako? Znači, evo, opet, opet Znači, narodu će lagati. Nešto će pričati da hoće, a oni stvari hoće šarijet. Nije nego će oba puta lagati. I kad osnivaju partiju, kažu, mi to hoćemo rad šarijeta lažem. A i ono što će narod obećavati, sve će valjati. O tako? Znači, lažu na sve strane. I licemirno se odnose i prema onima koji hoće šerijat i prema onima, prema onima koji neće šerijat. Zašto to rade? Zato što su im potrebni glasili jedni i tu i drugi. Razumije se, braćo? Nema drugog puta. Ako ti izađeš javno, kažeš, hoćemo šerijat, Ko će glasati za te? Ko će ti uopšte odmah si uopšten, završeno, karijera, politička, minus, to tako. Nula, ne ja više kampanje. Šta Znači, lažeš populaciju koja zna, za koju znaš da je predivljena za šarijat, a lažeš i ovi drugi. Zašto? Zato što su potrebni glasove. Dobro, kada ih sve slažeš i obmaneš, to tako, i dobiješ na izborima. Sad ćemo sve. Tek će onda pravi gledaj. Ne, ovo nemoj se smijati. Vala je onda najveći problem. Šta ćeš sad? Evo, ajde sad. Evo sad smo bjedni na izborima i sad treba da taj šerijat za koji se borio uspostaviš. Šta to podrazumijeva? Šta podrazumijeva to sad da ti uspostaviš šerijat? Prvo podrazumijeva da ukineš sve ostale političke partije da im zabraniš rad, jel? Ne mogu oni šarijet. Ima ovdje stav. Sto pasija. Samo jedan. Svata se vraću. Dobro, ako ti kaže ne, pa mi smo demokratični, pa mi ćemo njima dati, neko oni se bore, ali mi ćemo... Šta to znači? Onda ćeš njima legalizovati njihov sekularizam, odnosno njihov kufr. I javno ćeš im ti, kao šerijatska vlas, dozvoliti da oni šire i pozivaju u svoj kufar. Čime će svakako šta biti? Tako, minus. Nema se nigdje kod Allaha spano da. Odnosno, imate svrstan, normalno, nisi među njegove robove. Sve Zato mnogi ihvanije koji učestvuju u uh, domovima naroda, u parlamentima, arapskih zemalja, kad im se postavi ovo pitanje, kaže, pa mi ćemo se truditi da, onaj, odnosno mi se i ne zalažemo da pobjedimo na izborima. Evo rodar iznutra. Ovo je, znači, vrvunac budalaština. Učestvuju u demokratskoj vlasti i bori se za vlast, ali će čitavo vrijeme nastaja da nikad ne dobije većinu i da ne bude iskušan time da uspostavi šarijet a početno krenuo na taj put da uspostavi se. Je Jesam sad jasno? Pogledajte tu puta. Pa može li se ovo zvat pravim putem? Pogledaj vi uga? Ovo nije, koji vozač može voziti ovim putem? Šta vam? Pogledaj ovi kontradiktornosti i budalaštinje. Znači, ako je dozvoliš ostalim partijama da radite, izađe izvjeri. Ti su legalizovali njihov kuhr, što tako? Ako ih zabraniš iz tog trenutka... Znači, ponovo izbor. Al bez tebe sad. Znači, ako ih zabraniš, to će biti ponovo izbor, al bez tebe, nema ti još. Svatate li? Zašto? Zašto kretati na takve putere? na takve staze. Zašto se zamarati godinama trošiti svoj trud? I trud drugih ljudi, muslimana, koji su u startu i početno opredjeli za Allah i za Allahov din, da ih izmanipulišeš i uvališ u te vrtloge i te budalaštine i te kontradiktornosti i da potrošiš svoj život na tome kad isti taj život mogu potrošiti u čistoj i otvorenoj borbi za Allahov din. Pa ako padne, alhamdulillah, najveće blagodate za radi, je tako? Ko ostane, iskušan je postavljeni, postavlja red. tako? Ko pobjedi, iskušan je. tako? Ko ne uspije, bude poražen, nek ne krivi nikog osim sebe, jer nešto nije kod njega štimalo jer Allah subhanahu wa ta'ala je obećao. Allah je obećao. Da će pomoć. Intensoru Allaha i ansoru. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Šta to znači ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći? Kaže imam Kurtovi, rahimahullah ta'ala, nije dozvoljeno ovako nešto ni reći ni zamisliti kako to Allaha ti da pomogneš. A ne misli se na to, nego šta to znači? Pomogneš Allahovu vjeru kako moj možeš reći pomažeš Allahu vjeru, ostaneš ta tagutom i učvrstiš njegov, njegov život produžavaš. I drugi ljude na te vode navodiš. La haule vola kotele. Zaista su ovo stvari, znači, mene, meni je neugodno znači da o tome pričam, to je toliko prejasno. Znači, znaš, neugodno je da ponavljaš stvari i objašnjavaš stvari koje su očite i jasno kako to treba svak to skonta idemo dalje. Ali zato što osjećamo znači sve veći a, naboj, odnosno sve više i sve češće čujemo te ideje se prosuraju, moramo skrenuti pažnju i moramo dati nešto od sebe. U najmanju ruku ovako da, da upozorimo ljudi. Evo ovdje autor, znači, ove knjige El Vala ovu knjigu El Vela El Vela kogod može da nabavi da je nabavi i da je čita ne da je pročita ono jednom ko neku lektiru malo da se zabavlja nego da stalno se vraćaš na nju i da gledaš šta su tvoji važi i ova knjiga je jedna od knjiga koja odceptava naš menedž ovo je knjiga kroz koju ćeš vidjeti jasno put kojim treba da ide ova dan u kojoj smo mi. O tako. I ovo je dobra informacija za sve ove koji se pate šta u to mi smjeramo. Evo, neko uzme ovu knjigu ne počitam. Ja. A tako. Znači, sve tu piše. Ova knjiga je, još da napomenem, od onima koji pate uvijek od neke zvaničnosti, da to uvijek bude nešto onaj zvanično da mi ne čitamo, znači neke tamo onaj na brzinu napisane ili mihale, je tako? Nije, nego je ovo knjiga je Vala Val Bara fil Israeli koji je napisao e, dr. Mohamed bin Sejid al Fahtani i ovo je njegova doktorska disertacija na univerzitetu, na univerzitetu, islamsku univerzitetu Umbul Kura u Mekki. Znači, na univerzitetu odbranjena magistratura, je li tako? Pa on, a magistratura. Nije doktora. Post... Ne, magistar. Dobro, evo sad magistar. Od magistarska, on je doktor, postoji, znači, ne znam, pisana je otprilike, Allah na, najbolje zna, možda prije 20-25 godina nisam, onaj, davno sam pročito ovaj uvod, pa tako da su mi ti podaci, onaj, ali nije važno, znači, prije dvije decenije, tri, je napisao na ovu temu zato što je postala goru, goruća tema. I evo ovdje spominje, znači da je od načina. I ove svi 20 oblika prijateljevanja i prijateljstva prema nevjernicima, na početku smo rekli, kaže, neki izvode izvjere, neki su manje od toga. Neki su manje od toga. I nije se bavio svakom tačkom da objasni šta je njen propis šta je njen propis. Ali mi možemo slobodno reći, znači kad se radi, ovdje malo prije sam spomenuo glasača, međutim, on ga uđe u parlament i zakune se na ustav državi i sjedi tamo u parlament, dok se to tako glasaju zakoni, donose, i propisuju, smatramo, znači, da nema nikakvog opravdanja i da je izašao izvijek. Da je izašao Jedino opravdanje moguće je bi mogo imati jeste da bude pri prisje. Ali malo prije sam rekao, znači da ne ima smisla da se o tebe priča. Ili da na svaku ustaje. Ha? Ili da na svaku ustaje. Ili da na svaku ustaje. Koji da Ako se prospanja ne vjeruje. Ili, znači, svaki put da napusti. <laughs> kad god oni počne svoj kufr, onda protest, znači, onaj demonstrativno napusti. Svaki put. I to bi onda ušlo u redovnu proceduru. Znači. Čim oni počnu čekali bi da ovaj demonstrativno napusti. La, havla, vola, kufr. Ha? prije toga da se ne zakune. Jes, i prije toga da se ne zakune. Ali kažemo, znači, da znaju svi da je ovo naš din, i da po ovom imamo znači nikakve ni sumnje i da je ovo nešto o čemu smo dobro, dobro razmišljali, pregledavali, čitali, raspitivali i da je znači ne smijemo ni pomisliti da drugačije razmišljamo jer ovo je naš din i nećemo nikome praviti ustupka kada je u pitanju naša vjera nećemo nikome praviti ustupka Prema tome, nek zna svako onaj ko krene ovim putem, kakav je taj put na vagi šerijeta i kakav je kod nas. Razumijete što govori? Znači, to je put na koji nikad ne može računati je tako više na nas. Je tako? Gotovo. Kod nas odmah završili karijeru. Pa vi, praću, znači, ne znam, nije još, još tu dosta stvari ima da se spomene i da se o tome govori, al tako, da se još tu, šta se još tu događa, kakvi još tu stvari ima, al tako, smiješni i glupi, al tako, da je to onaj, moglo bi se onaj, još komentarisati, ali meni, evo, trenutno, je ovo na umpavu. A dovoljno je i samo nešto od ovoga da insan, jel tako, se s osmijehom, da se nasmije, jel tako, i da odmahne rukom i da prođe pored tih gluposti i budalaštinja i da se okrene Allahu i wa ta'ala vjeri i din. Pogotovo, pogotovo kad se zna da za isto to vrijeme, za isto to vrijeme, jel tako, možeš da budeš angažovan u davi, podučavanju Kur'ana, sunnetu, šerijat, fih, akid, je tako? Da podučavaš svoj vjet, vjet svoj komšije, da pozivaš komšije, da pozivaš ljudi, je tako? Da kažeš mi imamo svoju politiku, je tako? Jer tu upravo leže, odakle dolaze te zavrde? Dolaze upravo iz odavde. Zato, zato, je, i, zato to i je tema naša. Je tako? Dolaze odavde. Od el vela vel vera. Je tako? Onaj ko ovako priča, nismo mi krivi. Kriv je sam sed. Zato što se nije odrekao. Nije se odrekao taguta. I nije učinio kuf u taguta. Je tako? Da je se odrekao taguta i učinio kufru u taguta, nikad ne bi rekao, ne možemo mi pustiti da nas drugi vode. Ko tebe će voditi? Pa majmene niđe niko ne vodi. Sami idemo, Allah nas vodi ovim pravim putem. Sve Ne može mi pustiti drugima. Ko tu tebe vodi? Gdje te vodi? Znači ti se već prepustio. Nizi se odrekao. Je tako? Pa onda, moramo biti politički angažovani. Odakle ti dolazi sad to? Od ovog prvog. Nisi se odrekao ta guta, znači moraš u tem učestvovati. Je tako? Treće, nemaš uopšte šarijatska mjerila. Jer ako ih se nisi odrekao i smatraš to sve islamom, je li tako? Onda ti nije dozvoljeno da se jagmir za vlast. Nema šarijatskog razvora. Je tako? Znači, nema šarijatskog mjerila. I onaj koji krenu ovim putem, sve mu je došlo odatle. Zato što nije, znači, nije shvatio, prije svega nije shvatio ruknove šahara da on mora da se odrekne taguta i da učini kufr u njega. O tako. I mora da bude musliman na islamu. O tako. A mi vidite ova dava, šta je ovo drugo nego sve politika, sva je naša dava politika. Zato ova dava je opasna i zato je, svi ciljaju cilj, da tako, zato što je šta? Zato što oni kažu, selefije su praktično zastupaju šta politički islam. Zagovaraju politički islam. Vidite kako znaju. A ti nas ubljeđuješ da smo apolitični. A ovi hoće da nas povješaju zato što smo predijelili za politički islam. Šta znači ovo politički? Borba za uspostavljanje šerijata. Tako? Vidiš da je politički islam. I vidiš da se vi politikom i tekako bavimo. I te kako? Sva dava nam je politika. I da mi imamo svoju politiku u kojoj nas niko ne vodi. O tako? Osim šerijata, što smo rukovodjeni šerijatom. Imamo svoju politiku. O tako? Da Allah s nama tada pomoži. Zato pozivam sve. Pozivam sve. Ne stavljam se i nisam se kad mi dobro. Ni za koliko ovdje kalifu, kalife mora biti od Kurešije. Znači, nego pozivam sve da se ostavi tog čarovog puta, tog slijepog puta, te stramputice i zablude, da se ostave širka i kufra, da se prihvatite u hida i da zadnu svoj snagu, svoj doprinos u ovoj davi. Da se žrtvuju na ovom putu, a Allah je obećao da će pomoći. Allah je obećao, a Allah ko bolje ispunjava obećanja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je obećao da će pomoći. I ti se nemoj razbijati glavu kako, šta, odakle. Ti budi musliman. I ustrava ja da budeš musliman. I kloni se širka i kufra. I odreci se ta guta. I ne onda Allah stano teara. Ne kuradi sa nama šta, šta hoće. Nek stvori šta hoće. A stvorit će ono što je obećao da će stvoriti. Allah će dati, mi ne znamo kako. Ali sigurno će Allah subhanahu wa ta'ala dati izlaz. Pogledajte ovo. Subhanallah ilavim. Pogledajte te kontradiktornosti. Ovo sam možda mogu ostaviti zato što nam za nekoliko dersova, možda dva, tri dersa slijedi govor o hijđri. Ali evo kad, kad smo došli, znači ili spomenut ovu, govore o tome da smo mi u nekoj nuždi i prisili. Je tako? A zar nije Resul sallallahu alaihi sallam bio prisiljen i iskušavani ljudi? Ili da zanijećeš la ilaha illa Allah ili vrelo želje za uoči? Jesu tako iskušavan? Jesu. Pa šta je? Je bila prisila? Je u isto vrijeme nuđeno Rasulu sallallahu alejhi ve sellem hajde neki savez, evo daćemo ti žena, evo para, evo vlast, evo. Zar nije? Pa je Rasul sallallahu alejhi ve sellem se pretilio za to. Wallahi lažu. Ako ste prisiljeni hidžra. Ko se može zaustaviti? Ako ste prisiljeni, Pa baš morate u taj čufr tamo da idete. Eto, a vi to ne volite nikako. A? Onda, ko se zaustavlja? Torbu na leđa i hijra. Bježi odavde. Zar nije Resul sallallahu alaihi sallam slao ashaba ridvanullahi alaihi dva puta da čine hidru. Gdje? U Abesiniju. Isto tako u nevjedničku državu. A nije mu naumfalo i nije mogao Resul sallallahu ve sellem da se snađe da kaže pa znaš evo mi smo opozicija, vi pozicija, de da to mi malo podijelimo. Svatate ljudi. I na kraju sam Resul sallallahu alejhi ve sellem je učinio hijđu. Treći put. A nikad mu nije naumfalo ovo. A vi odmah prisiljeni i odmah hop u parlament i 4.000, 5.000. Audi. Ha? E, jeste, prisiljen. Stvarno vam je teško. Zašto vam je teško? Zato što mandat brzo ističe. I šta ćeš sad smisliti? Tako? Kako ćeš sad slagati? Pa opet slažeš, pa opet će isteći. O tako? Pa šta onda? La havla u la kvote Zaista, zaista insan koji je sačuvan, njegovo srce sačuvano od ovih stvari i od ovih šubhi i od ovih gluposti nek padne Allah subhanahu wa ta'ala na sveštu i nek mu samo za to zahvali jer ovo je fitna današnjica znajte da svako vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala stvara fitnu koja je iskušenja daje fitnu koja bude iskušenje. Pa ima Mahmed imao fitnu, je li Kur'an stvoren ili nije? Odnosno, govori ili Allah subhanahu wa ta'ala ili ne govori? Pa izdržu. Pa su imali fitne, znači sve generacije. Svi su imali. Allah subhanahu wa ta'ala svojstva. Kader, je li tako? Pa Haridije, pa Rafidije, pa Džehmije negiraju sad skroz, sve negiraju pa znači novotari, sufije <clears throat> svako vrijeme svoje pitanje pitanje današnjice je opet pitanje imana i kufra kao što je uvijek bilo opet je pitanje imana i kufra to jest hoćeš li biti u Allahovom dinu ili ćeš sa tagutim ili ti sa njima ili sa Allahovim robovima ili na put stramputice ili putem poslanika, svih poslanika. A njihov put je ustrajavanje na teuhidu. Isticanje teuhida. Zbog čeg dolazi još ovdje do ovog skretanja? Zato što ljudi sebi umisle nešto. Fantaziraju. Pa tako. Pa sad odjedno on pomisli da on je sposoban da se obraća milionima ljudi da je on zaslužio da ih predvodi. Je tako? Isfantaziraju sve ljudi u svojoj mašti da oni trebaju da budu vođe je tako? Masama ljudi. I onda šta o, pojavi se čežnja za tom za osvajanjem srca širokih masa. Je tako? E, i ispred se čini, jel tako, cilj koji je lako i brzo ostva, ostvari. A u stvari se radi o velikoj šeitanskoj za, zanci. I onda da se požuri, da se što prije dođe do cilja, u stvari se skrene skro, skro. I cilj se na kraju zabora, zaboravi. Razumijete o čem pričam? Pa ljudi da bi pridobili, da bi znači, <coughs> kako kažu, ojačali, osnažili, proširili, otvorili se, jel tako, prema narodu, jel tako, ojačali brojno i tako dalje, dobili pristalice, šta onda počnu? Počnu se dodvoriva, dodvarati, znači, i ugađati, govoriti onako kako će te mase najlakše to prihvatiti. Šta to znači ostavi istinu? Ona unosi fi fitnu. Istina je iskušenje, ne moju ljude iskušavati, nego i zamejavati. Istina je iskušenje, pa ćeš prihvatiti ili odbaciti. Ne tu, nego ljudima pričaj basnice. Znači nešto što će ih zabaviti, biti im lako prihvatljivo i još će biti ubjeđen da su na pravom i tu ulogu da preuzme neki daje la havla vola kuvata pored uloge kojom ga Allah očito časti sjedi podučavaj Kur'anu Allahovom govor podučavaj sunnetu ko je te zadužio da ovde napraviš državu što moraš ti napraviti državu neće niko da te sluša Šem sa svojim dijetom Nauči svoju ženu. Neće ni oni. Šed sam. Robuje Allah subhanahu wa ta'ala. Umri. Sam umri. Spašan si. Ti si uspio. Ti si uspio. A šta će mi s tobom ovako, ovako zalutu? I ne samo da si za zalutu. Nego si vođa na zabludicu. I odgovarat ćeš za sve one koji se povedu za tobom. Ovdje vraćam, ovaj govor. Znači, ne iznosim šerijatske dokaze sad, ovo nije šerijatska rasprava. Ovo je baš raspravljanje. Zato što smo mi šerijatske dokaze, je tako, o kofruta, gota, o izmijeli, izmijeli, nabrajali sve po nekoliko puta i uzduži poprije. Jel' tako? Pa ovo očito oni neće da poslušaju. Ili ima i neka svoja objašnjenja, je jel' tako? Ali onda im kažemo subhanallah iladim. Pa pogledaj, evo sada ako ćete odvojen od šarijatskih dokaza da raspravljamo onako kako se raspravlja. Kako to izgleda kad se malo zrelije to analizira i promotri i analizi i, i prostudira. Pogledaj kako to izgleda. La haura ula kvote Wallahi, preće ne da pomrejmo svi kao anonimusi. Al da budemo na istin. Allah će znat za nas. Allah će znat za nas. smo mi zaduženi da uspostavimo ovdje šarijat kad ljud neće šarijata. Ali smo zaduženi da ga mi živimo i njemu da pozivamo. Šta tu ljudi maštaju? Neće iskušenja prestati. Evo sad smo mi ovdje vidim, malo na sima, je tako? I mi mislimo sad to nešto. Allah ništa se ne mijenja. Da nas Allah pomogne. Da sam ovaj narod prihvati šerijat. I da uspostavimo islamsku državu. Ništa se promijeniti neće. Mi smo i dalje na belaju i iskušenju. Sve dok ne pustiš dušu. Što si na iskušenju? Pa samo druga iskušenja dolazi. Onda kad se Allah iskuša, evo ti vlast. Hajde sad, uspostavi pravo. Hajde sad budi pravedan. Ili ćeš biti nepravedan. Je tako? Pa hajde sad tvoj djete ukrade. Pa nema sad demokratije, znaš, ono malo pritvor pod plati, plati, advokati, nema, nego... Vidi sad iskušenje. Pa šta misliš? Ne, neće nikad prestati. Nema, ne prestaje iskušenja, samo se mijenjaju u oblici. Znači čim žudiš? Je tako? Ti si već u dinu. Budi zadovoljno sa tom vjerom. Ako te Allah počasti, naravno borimo se za Allah u dini, da Allah riječ bude gornja. I draga nam je pobjeda. Ali nećemo sad, znači, pod plaštom te borbe i postizanja cilja zalutati. Ne? Ne? ostajemo na pravom putu. I to je pravi put, on je najpreći. I tako se najbrže stiže do cilja. Baš tako, kad se odlučiš, ja hoću da bude na pravom putu, ne interesuje ništa, to ti Allah smanu tada polako otvara vrata. A tako. I polako te priprema za uspjeh. A ovako, kad ti vidiš, pa to je, to je, da pobjediš na izborima. Braće, Znate šta je to? To je vrlo smiješno. To je smiješno. Pogotovo još prije, sad ima više partija tih to. To je borba za jednu sezonu. Za jednu sezonu malo da se izboriš, reklamiraš, potlazi tamo, malo meri, dole, gore, hop, evo te. Na bandijer. Bandijere u fotelju. Razumiješ? To su ljudi otkrili, vidjeli, unosan biznis, zato toliko partija ima. Svata? I onda ne imaš nikakvog naprezanja tu. Ništa, ne izučavaj, ne jaš. Šta tu izučavati, istraživati, samo petljaj, laštaj se, laži, ko je brži, evo. Svata? I onda se to smatra, evo, to je nadohvat ruke. A pravi put, ou, ko će to, to ne, izgleda nešto daleko, neostvarivo, ko će to izdržati, sve te prepreke, čisto u vrijeme hodat, jest, baš to se traži. To je pravi put, trnoviti taj put, koji se čini tako odratnim, ali on je pravi. A ovaj krivi, tako ti ga šetan, ušarenio, da tako, uljepšu. Pa to i jest, kako Resul sallallahu alaihi sallam kaže šta? Da je džennet pokriven odratnim stvarima. Bil mekari, ono što je, je tako, insanu odvratno. A šta, džehennem? Džehennem nije time prekriven. Ha, nego strastima. Sve u žici. Je tako? Zašto da budem ja isposnik, stradalnik? kad mogu biti gospodin? Zašto da budemo građani drugog reda kad možemo biti i u prvom redu? Jes, ali s kim ćeš biti u prvom redu? Ali tako? Pa vidi kako je opasno ovo. Pa, znaš, možda se zaglaviti, mogu ti navrniti svašta, pa te optužiti. Jel tako? I robije moraš da radi. O, to sad, je tako? Ha? Nije valjda da Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži toliko da se žrtvuje. La havla wa I ljudi se ne stili da, da javno kažu pa dobro, nije svako od nas spreman znaš, da, da, da leži u zatvor. Nisi radi bina spreman. O pa čemu pozivaš ti? Šta ti ljudima objašnjavaš? Je tako? Zašto si onda spreman? Za bosnjaški nacionalizam? Ili zašto? Pata, molim Allah s fanu kada nas uputi jutro s nauku. Jeste mi sad, koliko je vremena protiv? U ovih sat vremena, znači, napominjem, šarijetske dokaze smo prije iznosili. Ali uglavnom, je to ono što je kružilo po mojej glavi prošli put kad sam rekao to ćemo posebno staviti akcenat na to. Posebno na ovakav način, znači rasprava. Samo racionalni dokazi i dokazi iz očite prakse. Kako to odražava? A sljedeći put uz Allahovu pomoć znači možemo i sad to napomenuti da za sve ovo što je navedeno Od načina i oblika prijateljevanja sa nevjernicima, kaže opravdanje, može biti samo ikra, ikra, to tako, samo ikra. Ništa od kufra, odnosno od širka, insa ne smije počiniti. Jedino može biti opravdan i krahom, prisilom. A prisila za širki kufr nije kao prisila za neke druge stvari, je tako? Za nešto drugo, za dunjaluk, može biti prisila i neka prijetnja ovako je nešto. Ne, a za širk i kufr mora biti o tako istinska prisila. Matlatiranje, batinanje. Prijetnja ubistvom koju može da sprovede. O tako. Privođenje, matletiranje, znači batinanje, zlostavljanje. E tad insan i to opet samo da se svede na riječi ili dje, djelo a srce da ostane čvrsto i imanu zato što te niko ne može natjerati. Je li tako? To se ne vidi. E ovdje sad ono dolazi do izražaja važno je srce. E ovdje je važno. Ali opet ako neko ustraji i neće pa ga ubiju uradio je, uzeo je najbolji put. Opet je uzeo najbolji put. O tako? Pa kad bi bilo između nas razilaženje da vi kažete mi smo prisjeljeni, a mi kažemo neka mi ćemo izginuti. Opet vi ne bi imali pravo toliko na nas da se ljuti. I da nas nazivate novotarima, i da smo skrenuli, i da smo ovo, i da smo ono. I da nas obtužujete na sva usta i samo se nama bavite. Čak kad bi to bilo tako, nego biste trebali reći ova naša braća mašala a a ovo što mi ćemo iskoristiti olakšicu mi smo ha nije to mudro reći ha da Allah pomoli braće imate li vi kakvi komentar bujer najveći sušnji kojem potvore ovo je stvarno je veća kudit manja kao što nema i ja ne se džamije pravile, ne bi se stvarila, ne bi se stradali Ja. Znači, znači, evo, to ćemo raz... ovako. Čak su učeli zavet od jednog političara, čitam nedana, koji objašnjava ko je bio na Lehar, da nema u Bosni, znaš. Ono. Ja, evo sve ćemo vam objasniti. Znači, veća i manja korist se odnosi, znači, e, na stvari, naravno, mimo širka i kuh, i kufra. Je li tako? Zašto? Zato što šir, onaj počini šir, izlazi iz vjere. A to je najveća šteta. Je li tako? Ne ima veće štete od toga. Ima li koja veća šteta? Ne ima veće štete. To je s jedne strane. S druge strane, kaže Ibnu Qajim Rahimahullahu Ta'ala, da imamo mi jednu stvar ovdje, znači, u svemu ovome. Jest je situacija nezgodna, sada. Ali imamo jednu stvar da Allah subhanahu wa ta'ala jedno od njegovih najljepših imena jeste da je on El Vekil. Je li tako? Ona je na koga se oslanja, tako? Ona je na koga se oslanja. Divan je on oslo. Nijam el mevla, nijam el nasir. Je li tako? On je pomagač, zaštitnik i on je oslonac. Pa kaže Ibn Kajim. Oslonjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala može biti prisilno je tako, ili izborno. Kako prisilno? U jednom se nađeš u situaciji ništa ne možeš preduzeti. Je tako? Nemaš nikakve mogućnosti. Ništa ne možeš učiniti. Ostalo ti samo možeš se osloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja tako? I ti sad nužno i prisilno oslonjen na Allah subhanahu wa ta'ala. Jel pa tako? Ne možeš ništa učiniti. To se zove, jel tako, dozivanje Allaha u bezizlaznim situacijama. Tad se Allah subhanahu wa ta'ala odaziva. Nikoga ne ostavi. Kome ostane samo tevekul, mu se odaziva. Pa evo, ako mi kažemo za nas ovdje, jel tako, stislo nas gotovo, a gdje je pa Allah će nas izbaviti. Jel tako? Drugo, ima tevakul izborni. Znači ono gdje ti svjesno izabiraš taj tevakul. Kako? Možeš, znači na raspolaganju ti neke stvari koje možeš preduzeti, je tako? Možeš nešto preduzeti, niti sve zajne ruke. Možeš uraditi ovo, možeš ovo, možeš ono. I sve to preduzmiš uz čvrsto oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala. Razumijem, kaže Ibn Qajim rahmanullahu ta'ala, znači to se traži i to je tevako. Da preduzmeš ono što ti je na raspolaganju, što možeš, <coughs> vjerujući da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji će dati rezultat i na koga se osla, oslanjaš. I da je on pravi uzrok, a ne ono što ti uradi. <coughs> Ne ono što ti uradi. Jer ti posiješ pšenicu i oslanjaš se na Allah subhanahu wa ta'ala. Što? On je pravi uzrok. Ne to što ti, ti što si posio može da istrone. Ili da odnese poplava. Ili da ptice pojedi. Je li tako? Ali je Allah subhanahu wa ta'ala sebe, uzrok svega, sve je stvorio on. I sve stvara i održava. Razumije? I na njega se ostaje. E kaže ovo, kad se preduzima to što ti je na raspolaganju da preduzmiš. Kaže, dozvoljeno je da preduzmiš samo ono što je inače u šerijacu dozvoljeno. Jel razumili? Pa sad bujrom, je tako? Jest teška situacija, možemo nešto preduzeti. Šta ćemo preduzeti? Samo ono što nam je dozvoljeno, odnosno u našem slučaju u davi, samo ono što nam se nare... naređuje. A šta nam se naređuje? Pozovi, opomeni, poduči, objasni. To se naređuje. Jeste razumili, broći? A zabranjena sredstva, zabranjeno preduzimati. Ne smiješ preduzeti ono što je haram. Jel tako? Treba nam para za mesjid. Hajmo ljudi, šta ćemo? Daj, koliko, ko ima? Pa ne imamo ime, pa svi kad se beremo ne imamo. Hajmo baviti se nekim poslom. Neko kaže, alkohol se brzo prodaje, to dobro ide, možemo začas zaraditi. Hoćemo to uraditi. Nećemo. Pa gore je ovo. Vidite kako svi znaju da ne bi trebalo znači prodavajući alkohol zarađivao da se pravi džamije, jel tako? Iako se to masovno radi, uzmaju se kredit i kamata se. Znači, pa se pravi mjeseči. A? Potom su mušnici Kureša bili razboriti. Jer kad su obnavljali kabu, nisu htjeli da ulažu od kamate, samo od čistog imeta. A bili mušnici. A danas muslimani i vođe muslimana uzimaju kredite i prave, prave džamije. Ovo pričam istinu, nemojte misliti, vi sve mislite, ja vi vice ovdje. Znači, ovo što vam pričam, vallaj, kunem se, sve istina. Sve istina. U dijaspori svaka džamija napravljena na kamat. Znači, kad krene se od, od tiglava gore na uzbrdo, svaka džamija koja je napravljena na kamat. Znači, nisam završio ovo, halal te Znači, dozvoljeno je samo preduzeti ono što je dozvoljeno. Je li tako? ono što je zabranjeno nije dozvoljeno u toj situaciji preduzima. Nije dozvoljeno. A kamoli šta učiniti se? A kamoli učiniti Prema tome, ta veća i manja korist, veća i manja korist, da, ali u dozvoljenim stvarima. Je tako? A veća i manja korist u haramu, nema tu. To je haram, zabranjeno dinom, vjerom zabranjeno. Ne ima veće i manje koristi. Hoćemo li klanjati ili nećemo? Čuj, kako to može? Je li veća sad korist da klanjamo ili je bolje da ne klanjamo? Ha? Neko će opet sad reći, stvarno ti uvijek neki budalašni, nešto, vidi kako je ovo blesavo, jel tako što ja sad pričam. Ali je još blesavije, hoćemo li činiti širk ili nećemo? Hoćemo li stagucima ili nećemo? To je teže, blesavije. Satan. Eto vam veće i manje korist. Već Između većeg i manje grijeha, recimo između širka i, i velikog grijeha, je tu onda biraš? Može onda da si, je, tako nema, moraš učiniti grije, je tako? Moraš, onda, uči, i odabereš grije, je tako? Međutim, to je, braćo, to je vrlo, to je šarijatsko, vidite, mi imamo usulul fik, osnove fika, je tako? pored usulul fika imamo uh, kawaid fikhije. Je tako? Kawaid fikhije, to su vam šerijatska pravila. Je tako? Šerijatska pravila. Kako se dolazi do formulisanja tih šerijatskih pravila? sa, znači učenjaci primijete, sagledaju, vide kako je Allah svano tela propisao određene stvari i iz niza propisa donesu neki za zaključak. Ili im se već ponudi kroz neki hadis ili dio kuranskog ajeta takav te, tekst koji potvrđuje taj zaključak. Je tako? Pa onda, na primjer, hadis La darara wala dirar. Nema, znači, štete ni izazivanja štete ili uzvraćanja štetu. Je tako? Pa vidimo onda niz šerijetskih propisa u smislu ako neko nekome nanese materijalnu štetu nije dozvoljeno sad da ova njemu uzvrati materijalnom štetu. Nego šta je propisan? Da ovaj nado, nadoknadi. Je tako? To je propisan. Međutim, to pravilo ne ide kada je u pitanju život život. Razumijete? Onaj ko ti osjeće prst, šta? I njemu se s prst osjeće. Nije ko u imetku da ti nadoknadi. Ne, nego i ti njemu. On te namjer osjeće prst i ti imaš pravo njemu. Hlap i završen. Jeste razumeli? Znači nije to, to su pravila učenjaci su pogledali propise, pa onda rekli ovo ide po tom pravilu. Međutim, hop, donekle ide. O tako? Ide kad su u pitanju i metak, imovinsko pravo, ali kad dođe do, do života i zaštite života i krvi, ne ide više to pravilo. Nego ide pravilo odma, odmazde. Je tako? E to sam ta pravila. Što ja pričam sad ovim pravilom? Zato što je ovo, je tako, da se bira uvijek manja šteta šarijatsko pra pravilo. To vam nije ni šarijatski dokaz. Znači, to nije nikako, nego su učenjaci gledali određene propise, gledali, gledali i vidjeli šta da je zajedničko za niz tih propisa u stvari da se bira manja šteta. Jeste razumili? Pa o kojim propisima se radi? Naprimjer, na primjer, žena trudna na porodu i skomplikuje se porod. Je tako? Zakomplikuje se i sad. Kažu doktori, ako ovo pustimo, umrijeće i žena nema šanse da preživi, a i beba će biti mrtva. Ali, ako preduzimo operaciju, hitni neki zahvat, je tako? I izvadimo bebu velika vjerovatnoća da će umrijeti dedo. Ali će žena ostati život. To tako? I šta će sad kažemo? Koji se vjeri manju ušteći. To tako, neke preživi makar jedno. To tako? Razumijete, brać? E tako, u tom stilu. I oko tih stvari. Jer ti ovdje sad nešto moraš preduzeti. Ili, ako ne preduzmiš ništa, šta će se desiti? bit će još veća šteta. Jeste me razumeli? E, tu se tu. A na izborima? Kaka će naš šteta zadest ako ne izađe? Mi nećemo ni velike ni male štete. Nećemo nikako štete. Ne interesujem. O tako? Svetar, ne radi se ovdje da ti izabereš manju i veću štetu. Prvo, ko to uradi, izabroj najveću štetu. Drugo, mogu si da ne izabereš nikako šteti, da te ne zakači šteta nikako. Da prođeš kroz, kako Arapi kažu, salim. Znači, da, sa selametom da prođeš, da ti nikakve štete ne zadesi. Kaka tebe šteta zadesi sad? Što će pobjediti ova ili ona? Braćo, ljudi su sebi umislili da oni usmjeravaju ovaj umet. Pa ko tebe sluša? Pa ti usmjeri ove ljudi koji hoće din. A ovi bošnjački političari, oni će svakako izaći na izbore i kandidovat se i borit se za tu vlast. Neće i ne čuju te bolan, ne osvrću se na tebe, ti si smiješan za njih. Svatate, braću, kakaj je tu veća i manja šteta? Eto, ako mi ne iziđemo pobjedit će ovak, ko će to rekao? Pa <laughs> tako, ko je te u to ubjedio? E, uzeti će svu vlast Srbi i Hrvati. Neće, ba, bošnjaci se jagme za vlast volan. Još više nego Srbi i Hrvati. Svatar. Nego samo ovu populaciju. Ovu populaciju, koja inače hoće din, ti ćeš njih upropaviti. I njih zavest i navest na tu stranu. Oni govore, ti ljudi govore kao da njih, kao da su tu sad svi političari, svi i sad samo čekaju šta će taj dotiči daje reći pa da on to tako postiše ili se uplaši ako kažemo ne trebamo mi u tome učestvovati gotovo i svi će bošnjaci neće niko izići na izbor svi će se prihvatiti svi će se prihvatiti pa u, je šteta to je dobro bilo da tako sada ali ne tako vidi nego jedan mali procenat tako, koji još uvijek ni na kakav način ne utiče na te rezultate. Tako da i tu priča o velikoj maloj šteti je totalno promašena i glupa. Ali ipak zamejava ljude time. I to ozbilje se ljudi. Volika mu brada, rekao bi mašala, razbori, a on počne pričati o većoj i manjoj šteti. A to je stvari odsustvo bilo kakve razboritosti. Gdje je tu razboritost? kakva manja i veća šteta? Kakva će šteta desiti? Kakva će se šteta desiti? Koja je to šteta koja će desiti? Ako mi spasimo u malu skupinu ljudi da ne zapadnu u širki kuh? Ili da se ne približavaju nikako tome? Koja je to šteta? Mi smo uspjeli. A ako mislite ili imate dojam da će Sve sam narod se odazva, pa to je još bolje, la, ola, ola, Onda ni njihovi rezultati ne vrijedi. Jel tako? Nego će se pitati onda, šta hoće ovaj narod? Hoće šarijat? Ou. Znači, <laughs> onda, onda prelazimo ono u drugu fazu, jel tako? Onda dolazi na red ono od čega svi pribujavaju. <laughs> Zatak? Kao što pisaju, šta će biti ako bi vi svi tako? Znate vi šta će biti. <laughs> Zato se i bojite. Vi neste da to bude. Šta će biti ako sam narod? Kako će sam narod? Jesu? Sada, narod nema mogućnosti. Vi vidite ko drži javnu riječ. Svoje ruci. Ha? Vidite. Evo, na primjer, ovo što mi večeras razgovaramo, kad bi to jedna kamera ovdje bila i evo emisije. A, sve je tu. Sav ambijent. Al tako, imamo tu i učesnike, slušao se sve. A, šta mislite? A, kako dozvoli da dođe do običnog čovjeka, al tako, ova riječ. Ni pošto kufr, odmah nastaje rasulov. Ni posle. Svatar. Zato se to suzbija. Pa što ćemo mi što se suzbija? Naše da se borimo, daj od svema što mi možemo. Ne dajte. Ovo kad spomenu veća i manja šteta. Ne dajte. Ne, nego odma odma to suzbijajte. To je budalaštno. To je budalaštno. Nema nikakvog smisla. Ja ne znam jesam uspio ovo pojasniti. Veća i manja šteta. Prvo, najveća je to šteta. Drugo, možeš proći sa selame, što znači da će ne zakači nikad šteta. Treće, kakvi se to štete bojiš? Neke izmišljene štete, je tako? Treće, to, kakve štete se bojiš? Neke izmišljene. Što ova mala populacija, mali broj ljudi neće glasati nešto se desiti. Neće ništa svi će oni i dalje trčati. A ako bi se svi odazvali, onda je to još bolje. Onda je to, alhamdulillah, rabbi l'alamin, sazrelo skroz. Razumijete to? Ne dajte to da vam niko to priča. Odmah ga zustav, reci, evo, pusti mene, ja sam to. Ti ako to sebe ne možeš da razjasniš, dovi Allah subhanahu ta'ala. Bude iskren sa Allahom, pa će ti Allah pomoći da to sve poredaš. Bude iskren sa Allahom, Allah će ti pomoći da to sve poredaš. Nego, nije, znaju oni da smo mi i slabi, i nemoćni, i da tako kažemo, bezopasni. Znaju da smo bezazleni, znaju da smo nenaurožani, znaju da nam nije ne nakraj pameti da se sad porvamo ovde. Svjesni smo mi svoje situacije. Sve oni to znaju. Ali vidite kad nastaje najveća buka. Kad se počne učiti. Kad su ustali protiv voćine i odlučili da je rastiraju? Ko zna? Ko zna? Kad je uspostavljena medresa. Kad se o, naj, o maloči najviše piše? Kad je medresa u kad se počne vjera učit. Braćo, ne daju ti da podučavaš ljude Kur'anu, zato što u Kur'anu piše ono što njima ne godi. Ne daju ti da podučavaš sunnetu i putu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, zato što je njegov put sasvim drugačiji od njihovu. To je problem. Kad mi se ostavili davet, nikoga ničemu ne bi podučavali. Čuo bio rahatko, ništa. Ali, samo je li počelo da se sjede na koljena, da se otvore mushafe, da se uči Kur'an na pamet. Ili ne je Bože arapski jezik, to je već pravi terorizam. O tako? Ili da se ljudi odvraćaju da ne slušaju muziku, tako? Da ne idu u kafane, e, to sad pretjeriš. Da ne gledaju televiziju. Pa dobro, kako ćemo mi onda njima ispirati mozgor Kako ćemo sa njima manipulisati? Ne gledaju televiziju, ne čuntaju našu štampu. <coughs> Tako. Gosovo i oslobodiše se skroz. Nisu više naši robovi. Nemam čime više da ih porobimo. Pa taj teroristi. <laughs> to vam je tako. Ništa drugačije. Nemoj da se trudiš da dok učiš nešto drugo. To ti je uslov ovako. Uslov. Jer ti kad to ostaviš, ti si onda slobodno. Tako, tek onda se oslobodno. I uzmeš slobodno i otvoriš Kur'an. I Allahove upute čitaš. A, i gledaš Allaho pravi put. E, ti si onda se oslobodio previše. Nego... <laughs> Ali tako? Zato uglavnom kad podiđu ove jel tako, nasud predaju, predaju koga? Uglavnom naše braće najviše tužuju za, za neplaćanje televizijske preplate. I ljudima dolaze pozivi na sud i na sudu osude i da su krivi i oni najni plate kaznu. Ovi koji su mudri čekaju i oni im pošalju, šalju im da za izuzimanje i metka. Ja. A onda isti ti ljudi na toj televiziji postavljaju pitanje oček mi živi. Nije nego oček vi živite. Vi ljudima otimate. Sada. Ja da čekam priliku ovako na televiziji da ih pitan, da ih pitan, oček mi živite. Ako se ikad, ako se ikad ukaže prilog. Razumijete, brat? Nema velike i male štete u crnu. To je sve velika šteta. Nema ništa štetnije u crnu. Nego pravi put. Pravi put. Teuhid. Kur'an. Sunne. Šerijet. Koliko? Koliko možeš. Nisi zadužen ti da budeš ovde. Jel tako? Da uspostaviš državu. Narod neće. Šta ćeš ti? Ne možeš. To tako, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedu sallallahu alaihi la'allake bahion nefse. Nećeš ti valjda sam sebe rastrgat što oni neće da. to tako. Neće vjeru, ne moraju. Ne možeš ti zbog toga trgat Sikiraj se naravno i boriš se, ali koliko je tvoje mogućnosti. Allah će stvoriti što on hoće. Koliko god se ti naprezu, Allah će stvoriti što on hoće. Jer Allah subhanahu ta'ala zna zašto neće naroda uputiti. Zna, je li tako? Ako je Allah subhanahu ta'ala propisao da ovaj narod uništi, molim Allah subhanahu ta'ala da nas spasi. Je li tako? Ako je propisao da ih uputi, onda mi moramo da osaburimo. Moramo da ustrajemo. U Bihaću sam držao hudbu, pa sam spominjao govor Sejda Kutuba, rahimahullahu ta'ala, koji on spominje te virale Kur'an, o tome zašto Allah s.a. ta'ala ponekad odgađa pobjedu. Kaže Allah s.a. ta'ala odgađa pobjedu zato što umet jednostavno još nije sazrio nemoćan je da podnese tu pobjedu. Jel tako? Kao mi sad, evo sad da nam neko dođe, evo vam, na, država mi bi je odmah propastili. Pojma nemam. Nesposobno. Ko će ovo, ko će završavati sve te postavi? Kako? Svata, jednostavno uvijek nezrav. Ili kaže Allah stano tela odgađa pobjedu zato što umet još nije dao sve što treba da dadne. I zaista je to tako nije još umet žrtvu koliko treba da žrtvuje. Ono što mu je najdraži. Nije još dao. A Allah traži da se žrtvuje ono što je najdraži. Za ovaj din. I onda dolazi pobjeda. Je li tako? Šta mi žrtvujemo? Žrtvujemo, dođemo na ders. I eto. A, A gdje da se žrtvuju i meci, životi, da se... Ha? Pa će onda kad se sve dadni, kad Allah subhanahu ta'ala vidi od nas da mi najskuplje stvari, je tako, svoje živote polažemo na ovom putu kao najjeftiniju sitnicu. Pa onda Allah subhanahu ta'ala daj pobjedu. Kaže čak nikad ne da Allah subhanahu ta'ala pobjedu. Može da i Allah subhanahu ta'ala će i u toj situaciji nekad odgoditi trenutak pobjede i neće odmah pružiti svoju pomoć. Zašto? Da umet vidi kad sve založi da opet nema pobjede, nego kad Allah hoće i od njega. Da nije to došlo od umeta ta pobjeda, nego od Allaha. Jes, vi ste sve žrtvovali, ali nema pobjede. Nego onda dođe iznenada nakon. Nije otkud što mi kažemo. Otkud se niko ne nada, evo je sad da svati svi da se odgoje da je došla od Allaha. Nisam ja, što mi volimo, znači, nešto uvijek sebe, je tako? Nisam ja ništa, nego je to sve Allah dao. Razumije? Ili, kaže čak i to, da, znači, umet i založi sve, je tako? I da Allah spano tajla ga vidio i za, da, date su, znači, ovaj, puno se uložilo i očita je borba umeta, međutim Allah subhanahu wa ta'ala odgađa trenutak pobjede da umet što duže ispašta, teži i da se što duže ta borba vodi. Zašto? Da padne što više šehida, ali tako? Mm. I da umet što duže bude napregnut u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala da bi umet kroz znači to ispaštanje i tu borbu i te pačnje u borbi što čvršće se vezao za Allaha subhanahu wa ta'ala. tako? Jer u borbi najčvršće su svi vezani za Allaha. Borci oni se bore, svakako, ne? jedini im Allah pomaga. Šta rade majke? Briju posunu. Žene, djeca, svi su do maksimuma napregnuti. I svi su na nogama. I svi, gdje se okrenu? Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda da to što duže traje, što? Da se što bolje i čvršće vežu za Allaha subhanahu wa ta'ala. I da se što bolje odgoje i tu svoju vezu što čvršću sa Allahom uspostavi. Što? Što je to potrebno? Kad dođe pobjeda, da se ne osili. Da ne zalutaju ponovno. Jer je koji je naučio dugo saboriti u teškoći i tad se naučio i osjetio Allahu u podršku i osjetio njegovu blizinu i osjetio da je se on Allahu približio poslije kad dođu iskušenja koja dolaze sa pobjedom neće se odmah za ljude nego ta veza sa Allahom stalno će misliti o danima je tako uspostavljanja tog intenzivnog ibadeta i veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala i cijeniti to što mu je Allah dao izla I neće se dopustiti tuk se da skrene. Da učini je zolom. Je tako? A mi sad evo, kakvi smo? Allah zna, kad bi neko od nas se domogao kakve je vlasti, kome bi meta koteo, kome bi ženu oteo, šta bi uradio, to Allah zna sam. Neodgojeni, nema veze između nas i Allah subhanahu wa ta'ala. Nema čvrste veze. Pa kaže Sid Kutub, rahmeullah ta'ala, i zbog toga Allah spano ta'ala odgađa. Odgađa zato što se umet ne bori radi Allaha, nego se bori radi nacionalizma. Bori se radi prirodnih bogatstava. Bori se radi ratnog plijena. Bori se radi ponosa. A Allah neće ništa od toga. I Allah neće pomoć nikoga od tih ljudi. Nego pomaže samo jednu. Ko se radi Allaha Boga. Pa Allah pomaže samo onoga ko se za njega bori. <clears throat> I nikog više. Intensurullahe. Ako Allaha pomognete, nije ako pomognete Bošnjaki. <clears throat> Nije ako pomognete Albanci. Nije. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Znači Allah pomaže samo onoga ko se radi njega bude bolje. A umet očito još to nije sa žvakom taj teuhid, ihlas, to još nije sazrelo. Je tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala daje sve ovome usibete i odgađa pobjedu, ne bi li se to oči očistilo. I da na kraj bude borba samo za Allaha, ne bi li Allah pomogao. pomogu. tako? Jer ubitan je Resul sallallahu alaihi sallam. Za onoga ko se bori i ovako je onako, za ovo i za ono, pa kaže a men qatala li tekun kelimatullah hi al-ulya fa huwa fi sabili koji je svi ovi na pravom putu kaže onaj koji se bori da Allahu riječ bude gorna on je na Allahovom putu znači ne borimo se mi za šerijat zato što će nam biti lagodno živiti ne borimo se mi za uspostavljanje šerijata zato što pretpostavljamo da će nama pripast a, ministarske fotelje ili nama prestiž muslimanima je tako? a nevjernici ehlu kitabije bit će i poniženi, jel tako? Neće imat prestiž kao sad, a mi poniženi. Znači, nije radi čega. Znači, nije, ne borimo se za šerijat zato što nam šerijat donosi određenu korist. Nije, nego samo zato što je to šerijat. Allahu zakon. Iz pukog robovanja i ibadeta Allahu smanota. E onda dolazi pomoć sve dok ne bude to do kraja čisto nema pomoći isto tako mi se borimo protiv određenog zla kaže Sejt Kucuk ali ljudima nije jasno da je to protiv čega smo mi ustali zlo nije im se to još razbilo danilo nije im se još to nisu vidjeli nisu to još osjetili razumije brać pa evo ovdje protiv demokracije o srce govorio 15 godina. A vjerujte danas daleko više ljudi uviđa je tako, da je zaista ta demokratija opasna i ogavna. Da je to strašan zulum i nepravda. Da to vodi u propast i pojedinca i porodicu i sve ljude. Sve više ljudi vidi to. Je tako? Daleko više nego možda 95. Daleko više nego na primjer 90 Tad Sad nisi mogu, kome sad mogu to objasniti? Ali mora da prođe vrijeme da ljudi se uvjeri da je to zlo. Pa da onda daju podr podršku. Je tako? Tako dalje. Mnogi razlozi radi koji Allah svano tela odgađa pomoć. Allah je mudar. Allah je, njegova je mudrost savršena i sve što stvara, stvara pravedno i savršeno mudro. I kad odgađa pol, to je pravedno i savršeno mudro. Prema tome, nemoj ništa ti požurivati. I nemoj nikakve preča se fatat, to ti zablude. Nego pravim putem oni najkreći. Allah vas pomogu. Ja sam zaista ovu iscrpio, a vi Bojrom. Mervin. A, ako ću ja početi prozivati da se snima. A, Bujro, braći, slobodno, ko ima kakav komentar, ako neko osporava ovo što pričam, isto, ne smeta. Bujro, nije valjda ti da usporavaš. <laughs> Ovaj, komentarisali smo sada dešavanje u Somaliji. Ja. Kako znači, ponudili šerijat da su postavi, ali samo da preko parlamenta. Jes. Pa znači, to odbiva. Hvala Allah na, na razboritost. No, pa pravimo paralelu sad, reko, kad bi neko ponudio sad naši moji ljudi koji partija, tako nešto slično. Ja. <laughs> Oni ne bi znali da odbiju. Nema sumnje, znači, nema sumnje da vidite. Podlost neprijatelja Islama je zaista, ne možeš da, da, da usanjaš kolika je to podlost. Oni su se borili protiv muđahide, tako? I su prosto, kad su vidjeli, znači, Allahu subhanahu ta'ala pomoć i podršku i da ovi ostvaruju, tako? onda zbog prisustva muđahida i zbog njihove borbe su ovi napravili taj ustupak. Eto, nek bude šarijac kroz parlament. Čak i to ako smatramo nekim uspjehom i korakom naprijed. Pa nisu to zaslužili oni koji su došli na kraju u taj parlament da glasaju. Je to preko njihovi lijeđa bilo? Nije, nego o, <coughs> opet preko onih protiv koji su oni i tu zaslugu koju oni, znači, to je zasluga muđahida, oni i da je uživaju. A oni se onda okreću protiv protiv onih koji, čijom je borbom došlo do toga da bude im to što je poduđeno. Svatar. Ilegalno ste govorili. Yes. Svatar. Isto kao Dersovi u Biloj džami u Brčkom. Šta sad ja pričam? U Biloj džami u Brčkom su pustili a, nekim dajama, znači dozvolili da dođu jednom sedmišnju da drže dole ders. I oni iz misle da je to sad neki veliki davetski uspjeh, što su oni to uspjeli da izdejstvuju. To baš u Ja kažem, vidi, znači to je kratkovidost. Kako niste uspjeli ni na jednom drugom mjestu? Kako baš u <laughs> Tako, zašto baš u brku? Zašto? Je tako? Svatate, brate. Pa onda vi to smatrate da je to vaš uspjeh. Wallahi. Nikad to ne bi uspjeh. To je naš uspjeh. To je naš uspjeh. Da vama ta vrata budu otvorena. Vama. To je preko naših leđa. Ali to nekaj mi to halalim. Kad bi vi to iskoristili opet za uzdizanje sunneta i borbu protiv novotarije. Nije, nego će oni vas iskoristiti kao posljednju onu krpu, taraču i stranu još koji put pokušati da manu, da obršu našu davu. A ako ne uspiju, zaprlja se, vi ste na smeću, gotovo. Deponija, nema. A šta ste uradili? Izgubili povjerenje kod braće, je tako? A kod njih svakako nikad neće to povjerenje za zadovi. Nikad. Nikad. Dala se. Isto kod ljudi, znate, taj dole u bijeloj džami u Brčkom, to vam je čovjek koji je išao sa delegacijom ubjeđivati onu Fatu Orlović da proda zemlju crkvi. To su ti ljudi. Potpisao je neku prijavu tamo protiv neki uh, neka djeca. Znači odvojeno od nas, nije to onaj neka djeca iz osnovne ili srednje škole, nisam siguran, su dolazili kod nekog hođe tamo, klanjali. I djeca sad prihvatila svježe vjere i naglasa amin. Ovdje prijetio, prekini su namaz, nemojte, oni su, hoće. I na kraju je on, onaj, prekinuo namaz. Zbog toga. I problem je napravio, zvao policiju. I to su ljudi, ti, taj, imami i taj, znači, potpisali te prijave tamo, svjedočenja, tužbe, šta su radili, ne znam, nije. Ja njihov potpis uglavnom protiv te ovaj povladine te djece što govore u zami amin predali znači preko policije prsko distrikt zavisite to znači tužiš za amin žališ se kome Ono ko ne vjeruje ni u Amin, ni u Džamin, ni u Islam, ni, ni u što. Od njega sad traži da ti presudi po pitanju Amin. Neće mesele mes, mes, presudi. Subhanallah, radim. Rekao da sam ja umjesto dole tih vaših muftija sve bi vas smijenio. A ja, što sam ja onda muftija, vi tamo tužite se. Jel tako? Što će vam mušija? Vi ne poštujete proceduru islamske zajednice. Žalajte se, je li tako, tužilaštvu, sudstvu, državnom, a imate mušije. Šta će vam mušije? Da Allah srcu. E to, to je ta džamija gdje, gdje, gdje je dozvoljeno znači da se ti drcovi drži. E zamislite sad. Kako si? Jesi. To je vam isto kao ovaj parlament što je ponuđen šarijat preko parlamenta. Nije to njihova zasluga. Među zasluga oni što se bore i dan danas. Ali hvala Allah subhanahu wa ta'ala pa dao tu razbori to što više niko muslimana ne može ono na šarenu važiti. Znači, nije da go ima ljudi razvojiti. Ne. Dok ne bude Allahova riječ gornja, nismo zadovoljni. Ostajemo pobunjeni i nezadovoljni. I tako treba, tako stanje naše mora biti. Da smo nezadovoljni sve dok Allahova riječ ne bude govorna. I mi ne tražimo ništa osim da bude gornja i za nas same prije svih ostalih, pa onda za sve ostalih. Allah vas pomoći. Amin. Samo ti novotara ima klaganje od dvije štete manje štete. I ovo tamo u džabri, on se od dvije, od dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, znači to je za njih zlo da znači, su parlamentu nego vama da mi džaje zašto? zato što se u parlamentu može uvijek reći znate šta, pa ipak ove neke stvari iz krivičnog zakona znaš to ne trebalo pravi put učini jasni. صافينا وتعتبنا آخر مرة تجمعنا صافينا وتعتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشات الحق دوا دوان مشات الحق دوا دوان حاشاك الحقد وعدوان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا الخير تعاهدنا على الايمان Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelšanog uzvišene riječi. riječi. Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي أوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه وانصب